Domnul nostru pe pământ a zavetnit, mântuirea lumii s-a înfăptuit, Cântă făptura toată, căci lumii se arată pruncul sfânt la Betleem.